السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Wir sind stehen geblieben bei der Aussage von Ar-Raziyain, rahimahumullah, وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ لَا يَفْنَيَانِ أَبَدًا وَالْجَنَّةُ ثَوَابٌ لِأَوْلِيَائِهِ وَالنَّارُ عقاب لأهل معصيته إلا إلا من رحم الله عز وجل إلا من رحم الله عز وجل in der ungefähren Bedeutung auf Deutsch. Und das Paradies ist wahr. Und das Höllenfeuer ist wahr. Und sie sind Geschöpfe, die zu keinem Ende kommen werden. Und das Paradies ist die Belohnung für seine Aulia, yani die Tugenden. Und das Höllenfeuer ist eine Bestrafung für diejenigen, die ungehorsam sind, mit Ausnahme derer, denen Allah Azza wa Jalla sich erbarmt. Surah Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'a gehört. Surah Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'a gehört. Der Iman an, an, an das Erschaffen, an das Erschaffen vom Paradies und dem Höllfeuer. Zu der Aqida von Ahl Sunnati wal Jama'a gehört der Iman an das Erschaffen vom Paradies und dem Höllenfeuer, yani dass sie erschaffen worden sind und dass sie zur Zeit existieren. Und dass sie zur Zeit existieren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buche, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ in der ungefähren Bedeutung auf Deutsch und beeilt euch um Vergebung von eurem Rabb und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen bereitet. Und Allah sagt in seinem Buche, قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين in der ungefähren Bedeutung auf Deutsch. Doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Kuffar bereitet. Die Beweise aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind wie folgt in dieser Angelegenheit. في الصحيحين عن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ادخلت الجنه فاذا فيها جنابيذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك. Es wird in صحيح werken überliefert, dass Abu رضي الله عنه überliefert, dass der صلى الله عليه وسلم sagte: Und dann bin ich ins Paradies eingetreten. Und dann bin ich ins Paradies eingetreten. So waren dort Kuppeln oder Gebäude aus Perlen und ihr Sand war aus Misk. Janabid wird äh, yani, entweder mit Kuppeln oder Gebäude, also das ist etwas Hohes, übersetzt. طيب وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فأبردوها بالماء Es wird überliefert in den beiden Sahih-Werken, Al-Bukhari und Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fieber ist ein Hauch des Höllenfeuers. So kühlt es mit Wasser. So kühlt es mit Wasser. Ja, diese ganzen Beweise deuten darauf hin, dass das Paradies und das Höllenfeuer schon erschaffen worden sind und existieren. Und dieser Hadith, der wird offensichtlich genommen. Das heißt, das Fieber ist ein Hauch des Höllenfeuers. So kühlt es mit Wasser. Und so hat es auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht, als er starkes Fieber hatte in seinem Sterbebett alaihi salatu wassalam. وفي الصحيحين عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم من فيح جهنم اسمعت ابي سعيد الخضري رضي الله عنه بريفه تسقفيت صلى الله عليه وسلم زاكت wenn die hitze stark wird betet wenn es abkühlt denn tatsächlich ist die starke hitze vom atem zu atemzug der hölle Vom Atemzug der Hölle. Und der Hadith ist in Bukhari und Muslim. وفي الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء Auf Deutsch es wird von Imran ibn Hussein überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schaute ins Paradies. So sah ich, dass die meisten Paradiesbewohner die Armen waren. Und ich schaute in das Höllenfeuer, so waren die meisten ihrer Bewohner die Frauen. Und dieser Hadith, und dieser, und dieser Hadith ist auch von Al-Bukhari und Muslim überliefert worden. قال الإمام أحمد في أصول السنة من رواية عبدوس بن مالك بن عطار ابن مالك العطار والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت نعم واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله أفينت إنزال seinem أصول السنة متى der Überlieferung عبدوس بن مالك العطار dass al Imam Ahmad sagte, alihi rahmatullah, das Paradies und das Höllenfeuer sind zwei erschaffene Dinge. Sie wurden bereits erschaffen, so wie dies vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu uns gelangte. Ich betrat das Paradies und sah ein Schloss und ich sah das Becken, Al-Kawthar, und ich sah die Hölle und die meisten Bewohner waren dieses und ich sah in die Hölle und sah dieses und jenes. Nein. Und da waren diese Ahadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies betrat, das ist Wirklichkeit. Der, der Prophet sallallahu alaihi wasallam betrat das Paradies. Das ist äh, nicht äh, metaphorisch, wie die äh, Sanadiqa sagen. Das heißt, Hölle und Paradies sind erschaffen worden und existieren. Nicht wie die Mubtadi'a sagen. جهمية und die Mu'tazila. Und dazu kommen wir noch بإذن الله تبارك وتعالى. Es wird berichtet in شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم الكبير سمعت محمد بن إسحاق الثقفي قال سمعت أبا رجاء قتيبة بن سعيد قال هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة ثم قال والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان In dem Buch Shi'ar الحديث al أبي von الحاكم ابتوخ الحاكم الكبير جنان damit man ihn unterscheidet von dem anderen Hakim صاحب المستدرك denn er الحاكم الحاكم الكبير ist im Jahre 378 gestorben 378 er hat ein Buch das heißt شعار أصحاب الحديث شعار أصحاب الحديث Und äh, Al-Hakim, der das Buch Al-Mustadrak al-Sahihain hat, er ist im Jahre 405 gestorben, damit man halt die beiden Hakim يعني unterscheidet الحاكم الكبير und Hakim صاحب المستدرك. Auf jeden Fall kommt in dem Buch äh, Shi'ar Ashab al-Hadith von äh, Abi Ahmed al-Hakim, al-Hakim al-Kabir, wo er die Aqida von, äh, äh, von Ibn Qutayba überliefert, wo er dann sagte, ich hörte Muhammad ibn Ishaq al-Thaqafi, dass er sagte, ich hörte Aba Raja Qutayba ibn Sa'id, dass er sagte, das ist die Aussage der Imame, von denen man den Islam und die Sunna nimmt. يعني von den, also die Imame der Ahle sunnati wal Jama'a, bis er dann sagte, das Paradies und das Feuer wurden erschaffen und sie enden nicht. Das Paradies und das Feuer wurden erschaffen und sie enden nicht. قال البربهاري في شرح السنة والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان والجنة والنار مخلوقتان Es ist verpflichtend, Iman daran zu haben, dass das Paradies und das Feuer wahr und schon erschaffen sind. Und schon erschaffen sind. وفي أصول السنة لابن أبي زمنين ومن قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا Es sagt Ibn Abi Zamanin in seinem Buch Usul al-Sunnah und von der Aussage der Ahl Sunnah ist, dass das Paradies und das Feuer bereits erschaffen wurden. Die eben genannten Beweise deuten ganz klar darauf hin, dass das Paradies und die Hölle beide erschaffen worden sind und dass sie jetzt existieren. ja? Khilafan, yani, im Gegensatz dazu sagen die Jahmiyyah und die Mu'tazila und auch einige Leute, die unter uns äh, leben, yani, also äh, das sind diese Neuzeit Mu'tazila, die sagen, nee, Jannah und Nar existieren nicht. Und möge Allah uns bewahren, das ist ein Ijma' der Ahlus Sunnati wal Jama'a und diese Beweise sind deutlich und klar im Buche Allahs und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wer dies ablehnt, nachdem ihnen die Beweise klar sind und ihm die Beweise yani, äh, sind ihn äh, yani, äh, wasalatu, yani, die sind ihn erlangt, er hat sie, er hat sie, so ist er ein Kafir. نعم بتكذيبه للقرآن weil er dann den Koran und die Sunna leugnet leugnet das heißt nachdem der Beweis erbracht worden ist wird so eine Person die das ablehnt weil sein Sheikh eine andere Meinung ist oder weil er denkt dafür gibt es irgendeine äh, äh, yani, Interpretation oder äh, weil das nicht in seinem Kopf geht, so wird er ein Käfer, möge Allah uns bewahren. Der zweite Punkt ist, dass Ahl Sunnati wal Jama'a Iman daran haben, dass das Paradies und das Höllenfeuer vor allen anderen Geschöpfen erschaffen worden ist. Vor allen anderen Geschöpfen erschaffen worden ist. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي فقلت طوب له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا إن صحيح مسلم wird überliefert, dass Aisha radiallahu anha sagte, es ist ein Junge gestorben. So sagte ich, frohe Botschaft für ihn. Er ist ein Vogel von den Vögeln des Paradieses. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wusstest du etwa nicht, dass Allah das Paradies und das Feuer und er danach die Bewohner für das Paradies und die Bewohner für das Feuer erschaffen hat? وقال الآجري في الشريعة اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا Al-Imam Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah erwähnte in seinem Buch Al-Sharia, Wisse möge Allah mit dir barmherzig sein, dass der Koran bezeugt, dass Allah der Mächtige und Erhabene das Paradies und die Hölle vor Adam a.s. erschaffen hat. Und dass er für das Paradies und für die Hölle die Insassen erschaffen hat, bevor er sie auf die Erde gebracht hat. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit unter denjenigen, die, die der Islam umfasst und der die Süße des Imans geschmeckt hat, also darin, in dieser Angelegenheit. Und der, und der Koran und die Sunna haben darauf hingewiesen. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem, der dies leugnet. Abu Abdullah ibn Battah sagt, يعني البانة الصغرى ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق الساكت ابن Ibn إنزان in seinem الصغرى زدن مسمن إيمان دغن هابن دس الله سبحانه وتعالى dass Allah das Paradies und das Feuer vor dem Erschaffen der Geschöpfe erschaffen hat. Vor dem Erschaffen der Geschöpfe erschaffen hat. Na. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Und äh, die Aussage von Al-Ajurri, als er dann sagte, es ist keine Meinungsverschiedenheit. Er sagt, لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان. das heißt, derjenige, über den der Beweis erbracht worden ist, dass Al-Jannah, das Paradies und das Höllenfeuer vor den Geschöpfen erschaffen worden sind, so ist er ein Kafir, möge Allah uns bewahren. Möge Allah uns bewahren. Und warum sagen wir immer nachdem der Beweis über ihn erbracht worden ist, nachdem Iqamatul Hujja vollzogen worden ist, weil das eine Sache ist, die nicht mit Mithaq, also der Urvertrag, der genommen worden ist, und auch nicht mit dem Verstand. Diese Sache kann man nicht dadurch wissen, die kann man nur mit den Texten von Koran und Sunnah. Die weiß man nur von, von den Texten, also man kann dieses Wissen nur erlangen, wenn einem die Texte wenn die Texte offenbart worden sind. Und sie wurden offenbart, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber nicht jeder kennt den Koran und nicht jeder kennt die Sunna. Möge Allah uns bewahren. Nicht jeder kennt dies. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Wo sind die Orte vom Paradies und vom Höllenfeuer? Allah sagte in seinem Buche, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى In der ungefähren Bedeutung auf Deutsch, und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, beim Sidrbaum des Endziels, bei dem das Paradies der Zuflucht ist. Der Sidrbaum, yani wie auch in den Tafsir vorkommt, ist das letzte. Yani. طيب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه ومنه تفجر أنهار الجنة نعم ومنه تفجر أنهار الجنة البخاري Imam al-Bukhari überliefert in seinem Sahih-Werk, dass Abu Huraira sagte, dass der, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Iman hat an Allah und seinem Gesandten und das Gebet verrichtet und Ramadan fastet, so ist er fürwahr, so ist es fürwahr, dass Allah ihn ins Paradies eintreten lässt. Egal, ob er den Dschihad vollzieht oder er in seinem Geburtsort bleibt. So sagten sie, O Gesandter Allahs, sollen wir nicht diese frohe Botschaft verkünden? So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt im Paradies 100 Stufen, die Allah für die Mujahideen vorbereitet hat. Zwischen jeder dieser Stufe ist die Entfernung so wie zwischen dem Himmel und die Erde. So wenn ihr Allah um das Paradies bittet, so fragt ihn, dass er euch das Firdaus-Paradies eintreten lässt. Denn es ist die Mitte des Paradieses und die höchste aller Paradiese Über Al-Firdaus ist der Thron von Allah und von Al-Firdaus gehen alle Bäche des Paradieses aus. Allahu Akbar. Na. Das heißt, in diesem Hadith ist klar und deutlich, dass das Paradies, das Paradies über die Himmel, über die Himmel ist. Über die Himmel, über die sieben Himmel. Na. عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه يقول وإن الجنة في السماء عبد الله بن السلام, der große Sahabi رضي الله عنه sagt, das Paradies ist im Himmel. Das Paradies ist im Himmel. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الجنة في السماء الجنة في السماء السابعة ويجعلها حيث شاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما sagte, das Paradies ist im siebten Himmel. Im siebten Himmel. Und Allah wird das Paradies am Tage der Aufstehung, wo er will, sein lassen. Und das Höllenfeuer ist in der siebten Erde. Also, damit ist gemeint, es ist über dem siebten Himmel, das Paradies. Und das Höllenfeuer ist unter der siebten Erde. Wie es auch in anderen Überlieferungen vorgekommen ist. Und diese beiden Überlieferungen sind in ان البوخ آه، صفه الجنه آه، فن ابي نعيم وروى ابن ابي دنيا باسناده عن قتاده قال كانوا يقولون ان الجنه في السماوات السبع وان جهنم لفي الاراضين السبع ابن ابي دنيا überliefert رحمه الله mit seiner Überlieferungskette dass Qatada ibn Da'am as-Sadusi sagte unsere Vorfahren sagten das Paradies ist über dem siebten Himmel Und das Höllenfeuer ist unter der siebten Erde. Unter der siebten Erde. نعم. وقال البربهاري في شرح السنة الجنة في السماء السابعة وسقفها وسقفها العرش والنار تحت الأرض تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان Es sagte Al-Barbahari alaihi rahmatullah in seinem Buch Sharh al-Sunnah, das Paradies ist im siebten Himmel. Im siebten Himmel. Und sein Dach ist der Thron. Das Feuer ist unter der untersten siebten Erde. Die sind beide bereits erschaffen. Sie sind beide bereits erschaffen. ابن رجب الحنبلي قال وقد ثبت بالأدلة أن الجنة فوق السماء السابعة وأن النار تحت الأرض السابعة وقد ذكرنا ذلك في كتاب صفة النار Sagt Ibn Rajab al-Hambali, und es steht fest mit den authentischen Beweisen, dass das Paradies über dem siebten Himmel ist und dass das Höllenfeuer unter der siebten Erde ist. Und dies haben wir in unserem Buch die Eigenschaften vom Höllenfeuer dargelegt. Nein. Oh, kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Der vierte Punkt ist, dass das Paradies, was Adam a.s. bewohnt hat, das ewige Paradies war. Das ewige Paradies war. Also was die Muslime, wo Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Gnade und Barmherzigkeit die Muslime eintreten lässt. Möge Allah uns zu den Paradiesbewohnern sein lassen oder von ihnen sein lassen. Na, das ist auch die Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'a, nicht wie einige behaupten, die den Ijma' der Salaf يعني äh, entgegentreten oder ihn äh, äh, يعني, äh, يعني äh, äh, ihn nicht vertreten, möge Allah uns bewahren, dass sie sagen, es ist ein anderes Paradies.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 wollt. Aber nährt euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Doch der Scheitan entfernte sie davon, und da vertrieb er sie aus dem, worin sie an Glückseligkeit gewesen waren. Wir sagten, geht fort. Einige von euch seien der anderen Feind, und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Benutzung, Benutzung oder Gebrauch auf Zeit haben. Na. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة Es يبديفة über صحيح لكن في البخاري werken von Bukhari موسى وآدم عليهما السلام ده بكانت حديث Und in diesem Hadith kommt unter anderem vor, so sagte Musa, O Adam, du bist unser Vater, der uns enttäuscht hat und wegen dem wir das Paradies verlassen mussten. Und der Beweis hierin ist das Paradies, das Adam a.s. das Paradies verlassen musste. Und es wird authentisch überliefert, dass äh, äh Adam salam, wir, wir kommen jetzt zu den, zu den Hadith, dass er halt Yawm al-Jumu'ah, das Paradies eingetreten, also er wurde Yawm al-Jumu'ah erschaffen und Yawm al-Jumu'ah musste er auch raus. Zwischen, es gibt einige Überlieferungen zwischen Asr und Maghrib. Zwischen Asr und Maghrib, wie es Al-Hakim in seinem Mustadrak überliefert hat. Dass er zwischen Maghrib und Asr aus, aus, aus Jannah raus musste und in die Erde runtergekommen ist. Alihi salam. Es überlieferte Muslim, dass Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, Freitag ist der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht. Am Freitag erschuf Allah Adam. Er ließ ihn ins Paradies eintreten und vertrieb ihn daraus, also am gleichen Tag. Und wie gesagt, äh, der Riwaya von, von Al-Hakim, seinem Mustadrak, äh, ist die Zeit festgelegt worden, dass es zwischen Asr und Maghrib war. Zwischen Asr und Maghrib. وفي شرح السنة للبربهاري وآدم كان في الجنة وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعد ما عصى الله Auf Deutsch äh, sagte البربهاري عليه رحمة الله in seinem Buch شرح السنة آدم الله Segen auf ihn und seine Familie war im ewig bestehenden und erschaffenen Paradies. Er wurde dann hinausgeworfen, nachdem er Allah ungehorsam geworden war. عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي مقدمة ابن وفي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني جاء يعني المقدمة لرسالته الفقهية وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه ابن أبي زيد القيرواني sagt in seiner Muqaddima zur Risala, Risala al-Fiqhiyya, also in seiner Abhandlung über Fiqh, da hat er ein Vorwort geschrieben über die Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'a. So sagt er unter anderem, und Allah subhanahu hat das Paradies erschaffen damit dort die Tugendhaften für immer verweilen. Und er hat ihnen das große Geschenk gegeben, dass sie sein Gesicht sehen dürfen, yani die Paradiesbewohner. Und das ewige Paradies ist das Paradies, von dem Adam runter in die Erde musste. Somit haben wir für heute die Punkte abgeschlossen. Und äh, ich wollte eine kleine Klarstellung äh, von mir geben. Yani, in letzter Zeit kommen irgendwie viele Fragen, äh, yani, äh, ob wir Takfir auf, äh, auf den Entschuldiger des Muschriks machen. Das ist doch eine ganz klare Angelegenheit. Das ist doch klar und deutlich. Natürlich machen wir das. Und es kamen auch Fragen auf, ob wir irgendwie den Muschrik entschuldigen. Yani, yani, was ist das für eine Frage? Yani, wer auch nur ein oder zwei Durus gehört hat, der weiß ganz genau, dass wir sagen, dass jeder, der kein Takfir auf den Mushrik macht, dass er ein Käfer ist. Dass er ein Käfer ist. Und äh, die Widerlegungen gegen äh, Fatih gingen hauptsächlich darum, dass der Mithaq, der Urvertrag, dass der Verstand, Al-Aql, Al-Fitra, die natürliche Veranlagung, dass das ausreichende Beweise sind. Ausreichende Beweise sind. Ja? Und dass jeder, der neben Allah etwas anbetet, ein Muschrik ist. Egal ob ihn die Hujja erlangt, also dass ihm die Hujja erbracht, gegenüber ihm erbracht worden ist oder nicht, also die Beweise. Weil das eine Sache ist, wo es keine Entschuldigung gibt in dieser Dunya in dieser Dunya. Es, äh, es gibt jetzt in Deutschland einige Khawarij, alihim la'inullah, kilabu ahl nar und das ist eine wichtige Angelegenheit, weil ich merke, dass viele Brüder, die auf Tawhid und Sunna sind, hart gegenüber die Jahmiyyah sind und all ihren Untersorten, aber nicht hart gegenüber die Khawarij. Weil die Khawarij, die Hunde des Höllenfeuers, yani, äußerlich denkt man, okay, die haben hier viele Sachen, die mit uns gemein sind. Weil yani, eine Sache ist auch wichtig, die Gelehrten haben gesagt, dass die Beweise der Khawarij stärker sind als die der Murji'a. Yani, und es ist auch mehr mit der Fitra vereinbar, obwohl beides Batel ist, beides ist Irreleitung und große Irreleitung. Und deswegen, yani, habe ich gemerkt, dass bei einigen, yani, die sich zur Sunna und zum Tawhid bekennen, sanft gegenüber den Khawarij sind und auch in Debatten mit ihnen äh, äh, eintreten und mit ihnen diskutieren. Und, und diese Khawarij geben ihnen dann bestimmte Scheinargumente. Und du musst jetzt Takfir auf den und den oder auf das und das machen. Und diese Leute sind sehr unwissende Khawarij, sehr unwissende Leute die nicht mehr der arabischen Sprache mächtig sind, die nicht auf die Quellen zurückgreifen können. Sie behaupten dann zum Beispiel, dass wenn jemand, wenn, wenn jemand sagt, und das ist die Aussage von Al-Sunnati wal Jama'a, weil das Allah in seinem Buch sagt. Allah sagt in seinem Buch, Dass die Pein und dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird, erst nachdem die Propheten hinabgesandt worden sind und die Hujja erbracht worden ist. Obwohl die Beweise an sich vom Urvertrag. Also dass Allah hat yani, von uns, er hat den Beweis über uns erbracht, als wir noch, als wir noch im Rücken von Adam waren. Und er hat uns einen Verstand gegeben und darin hat er uns gezeigt, was gut und was schlecht ist. Und das Höchste, was gut ist, ist natürlich der Tawhid von Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, was, was, yani was das Niedrigste, was schlecht ist, yani, das Abwegigste ist der Schirk. Das ist jedem klar. Tayyib. Genauso ist es auch mit der Fitra. Und die Fitra, yani, wie die Salaf, die haben das äh, mit dem Mithaq erläutert. Tayyib. Wenn wir Ahl Sunnati wal Jama'a sagen, in der Dunya ist jeder Muschrik, jeder Muschrik. Aber Allah, weil er den Udhr liebt, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, dass man erst zur Rechenschaft in der Achira, nach dem Tage der Auferstehung, zurechtgezogen wird, erst wenn der Beweis über einen erbracht worden ist. In dieser Dunya, jeder Muschrik, jeder, der kein Muslim, kein Muahid ist, auf den wird nicht gebetet. Also kein Totengebet verrichtet. Er wird nicht in den Gräbern der Muslime begraben und so weiter und so fort. Er bekommt alle Rechtsurteile, die mit dem Muschlik zusammenhängen. Das Problem bei diesen Khawarij ist, dass sie nicht unterscheiden, genauso wie es auch bei den Jahmiyan ist. Und deswegen sind sie in Ehre gegangen zwischen den Namen, die man gibt in dieser Dunya und auch einige Rechtsurteile, die damit zusammenhängen. Und das, das halt Ahl Sunnati wal Jama'a, das ist eine Grundlage bei Ahl Sunnati wal Jama'a, die Unterscheidung zwischen den Namen und die Rechtsurteile, Al-Ahkam, die damit zusammenhängen. Al-Asma al Ahkam. Das heißt, es gibt Namen, die bekommt man in dieser Dunya aber es heißt nicht zwangsläufig, dass man diese, wenn man diese Namen bekommt, dass man auch in der Akhira die Rechtsurteile, die damit zusammenhängen, die man in, yani mit diesen Namen zusammenhängen, dann auch bekommt. Zum Beispiel. Zum Beispiel. es gibt zum Beispiel Muslime, die konnten zum Beispiel in der Zeit von Pharaon, wie, eine, wie es in, äh, in einigen Tafsir vorkommt, konnten ihren Islam nicht äh, äh öffentlich sagen, konnten ihren Tawhid nicht öffentlich sagen. Sie waren unter Ikrah, sie waren äußerlich Kuffar, aber sie sind bei Allah Muslime. Sie sind bei Allah Muslime. Und dann gibt es andere, die sind Kuffar, die sind Kuffar und dann gibt es einen Hadith, dass der Prophet sallam, sagte, da, da kommt der Verrückte und der Blinde und der Taube und jeder, den die Botschaft nicht erreicht hat, und auch die Kinder der, der Kuffar, weil die Kinder der Muslime sind mit Konsens in Jannah. Und die Kinder der Kuffar werden geprüft. So sagen sie zu Allah, ja Allah, wie kannst du uns bestrafen? Wie kannst du uns bestrafen? Und es wurde aber kein Beweis gegenüber uns erbracht. Kein Beweis über uns erbracht. So prüft sie Allah subhanahu wa ta'ala, wie in dem Hadith vorkommt, dass ein dass er sie befehligt, dass sie ins Feuer eintreten sollen. Und wenn sie diesem Befehl gehorchen, so kommen sie ins Paradies. So kommen sie ins Paradies. Und das sind natürlich nur kleine einzelne Leute, das sind keine Völker, weil Allah sagt, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah sagt, ich habe zu jedem Volk, zu jedem Volk habe ich Propheten gesandt, sodass sie sie auffordern, dass sie Allah alleine anbeten und den Tarut ablehnen. Das heißt, es gibt keine ganzen Völker, die entschuldigt sind in der Akhira. In der Akhira. Und was uns zu so interessieren hat, ist die Ahkam in der Dunya. Die Ahkam in dieser Dunya. Weil einige, wie gesagt, dieser Khawarij behaupten, äh, weil ich das erwähnt habe in einem, in einem Ders, deswegen kam auch die Frage auf, äh, wurde, die wurde geschickt zur E-Mail und äh, es kam dann auf, ja, äh, die haben dann Takfir auf, äh, yani, äh, auf mich und auf äh, andere gemacht, weil wir ja sagen, dass einige Leute entschuldigt sein können in der Akhira. Das heißt aber nicht, dass sie ins Paradies eintreten, weil das weiß nur Allah. Sie werden geprüft. Aber wir sagen doch, Konsens in, in, in, in für Dunya, in dieser Dunya sind sie Kuffar. Ja? Und wie gesagt, Allah sagt es in seinem Buch. Und wir ziehen keinen zur Rechenschaft. Oder keiner wird bestraft, ja? bis die Hujja, die Salih über ihn, über ihn erbracht worden ist. Also die Hujja der Propheten über ihn erbracht worden ist. Na, das nur kurz dazu als, als kurze Darstellung. Äh, oder Klarstellung besser gesagt, zu dieser Thematik. Und ich habe eigentlich alles dargelegt in den Durus. Und da sollte eigentlich nichts unklar sein und nichts undeutlich. Das heißt, yani, das Mindestmaß, jeder, der kein Takfir auf den Muschrik macht, kann kein Muslim sein. Ja, das ist das Mindestmaß, nicht weil manche denken, yani, die haben was Besonderes gemacht. Nein, das ist, damit man überhaupt in den Islam eintretet. Das ist direkt von La ilaha illallah verständlich. Und ich habe niemals gesagt, dass derjenige, der den Muschrik nicht entschuldigt, kein Muslim ist. Natürlich ist er kein Muslim. Na, ne? dass er Muslim ist, also der, die Entschuldiger, die, die, die, diese Jahmiyyah, möge Allah sie verfluchen. Und das gehört auch zu Al-Kufr bil-Tarut. Deswegen, yani, es wird viel gelogen und es wird auch viel mit Unwissenheit gesprochen. Möge Allah uns vor den Khawarij und den Jahmiyyern bewahren. Beide sind gefährlich, beide sind für die Da'wah gefährlich, beide sind für die Leute von Tawhid und Sunnah gefährlich. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf Tawhid und Sunnah sterben lassen. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم